Йому здалося, ніби він падає цілу вічність. А тоді стався вибух і раптове забуття. Скільки мені тривало, Булат не знав, а коли дійшов тями і глянув угору, то побачив край морозка, а в зашморгу свої рукавиці, які швидко меншали і наче летіли до небес. Руки швидко померзли. Булат остережливо підвівся і не без подиву збагнув, що не зламав при падінні жодної кісточки. Він ступив кілька кроків і побіг, якнайдалі від підніжжя айсберга. Спинився тільки тоді, коли вгорі стало видно маленькі людські голови. Булат щосили загукав, голови повистромлялися ще дужче. Хтось підійшов і став на самий край. Булат заходився кричати, щоб доточили шнура, та з такої відстані його не чули. Він почав стрибати вгору і міряти руками уявний шнур. Виходило досить промовисто. І коли линва з рукавицями зникла на горі, дрібненька постать схвально махнула рукою. Булат полегшено зітхнув. Його нарешті зрозуміли. Він розвернувся довкруж. Десь поблизу мав бути клунок з наметами, але клунок неначе пропав. Булат задер голову і побачив линву, яка петлями падала з кручі вниз, а незабаром на ній з'явилася людина. Вона ледь ледь повзла, і Булат підійшов ближче, перестрибуючи з тороса на торос, мало не падаючи. Коли підійшов, побачив свої рукавиці. Він від задоволення засміявся товариші дбали про його руки. Булат глянув на чорного павучка, який обережно спускався павутинкою. І тут його мов пекло, край шнура ліпався так само високо, як і тоді, на висоті четвертого поверху. Тепер йому здалось, ніби людина падає, більшуючи на очах. Що буде, коли це безпорадний сеньор Естрада або місіс Кет? майнуло Булатові. Він заметався під урвищем крижаної гори, тоді почав дряпатися похилим торосом, над яким виснув розгойданий зашморг шнура. Коли в нього теж зімліють руки, подумав Булат, я спробую його якось підхопити. Але між підошвою айсберга і похилим ковським торосом був майже трифутовий зазор. Якщо той не зможе при падінні відштовхнутися полетить просто туди. І тут Булат згадав про клунок з наметами та мішками. Тепер клунок лежав на відбитті. Булат кинувся туди і почав розв'язувати мотузку, зиркаючи на людину вгорі, яка нічого не підозрювала. Пальці від холоду поклякли і не могли впоратися з альпіністським вузлом, а людина блищала і блищала. Іншого виходу не було. Він заклав руки під куртку і почав дивитись на людину, яка швидко сунулася вниз. А коли пальці знову набули гнучкості, врешті розв'язав мотузку і щосили гукнув Не «Ну, поспішайте, не спускайтесь до кінця. Я зараз вам кину мотузку. То була місіс Кет. Він упізнав її ще за 20 ярдів. Жінка слухняно виконала його наказ, і коли нарешті ступила обома ногами на похилу крижин, він сказав. Ласкаво просимо. Линву враз потягли. Я тільки тепер збагнула ваші сигнали. Місіс Кет перевела подих і з'їхала з тороса вниз, аж тканіна вискнула. Містер Потоцький сказав, що ви просите повернути свої рукавиці. Булат про них зовсім забув. Рукавиці й досі лежали біля похилого тороса, і він їх нарешті підібрав. Мені здавалося, цій подорожі не буде кінця, мовила жінка. Я страшенно боялася і ледве повзла вниз. А він думав, що вона летить. Поняття знову були відносними, як і дотепер. Я перед вами завиніла, містер матрос, нерви, все-таки Антарктида не для жінок. Булат махнув рукою і згадав начальника експедиції.